hupitia katika uhai wake na tukasema ya kwamba kuna marhala ambayo ni muhimu sana katika uhai wa mwanadamu nayo ni marhala ya nguvu marhala ya ushabab marhala ya ujana haya ni marhala ambayo yana umuhimu sana katika uhai wa mwanadamu faraaina anna alislamu i'tabara wahtamma kathiran bihadhihi almarhala tukaona ya kwamba uislamu umezingatia zaidi marhala haya ya ujana i'tibaran khasa mazingatio pekee kabisa ambayo yanamhusu huyu kijana kama raaina fi aqwali nabii sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona katika maneno ya, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam haithu yahuthu shababa ala almubadarati liightinami hadhihi almarhalati wa adami idaatiha kama tulivyoona hadithi za sallallahu alaihi wasallam pale ambapo anahimiza mashababu anahimiza vijana wawe wao ni wenye kufanya haraka katika kutumia hii fursa ya ujana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amehimiza vijana watumie umri wao wa ujana kabla ya wao kufikia katika marhala ya utu uzima wasababu fi dhalika ni kwa nini sallallahu alaihi wasallama ahimize vijana kutumia umri wao wakati wa ujana lianna Allah tabaraka wa taala ni kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala sayasaluna sualan khassa an hadhihi almarhala Allah atakwenda swali special kabisa kuhusiana na hii marhala ya nini ya ujana kaifa afnainaha vipi tulimaliza ujana wetu paliza katika kumhimidi Allah katika kumtii Allah tabaraka wa taala au tuliumaliza ujana katika mambo ya dunia mambo ambayo hayana faida lazima uandae jawabu mjibu Allah tabaraka wa taala amekupa ya ujana je hii fursa umeitumia vipi uliitumia katika hali ya kumasi Allah tabaraka wa taala au katika hali ya kumtii Allah tabaraka wa kwa hiyo lazima tuandae kama vile ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu la tazulu qadamu bini adama yawm alqiyamati inda rabbih hatta yus'ala amsin minha wa 'aishihi fima ablahu siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala hautoinua guu lako kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine mbele ya Allah hata tusala an khamsi mpaka uulizwe mambo matano katika hayo mambo matano tuliyataja katika juma iliyopita mojawapo ni Aisha babika kaifa afnaitahu wa ablaitahu ujana wako ulivipi uliumaliza vipi ujana wako lazima tumwandalie Allah tabaraka wa taala jawabu la kwenda kumjibu kuhusiana na suala kama hili alaina ayuha shabab ni juu yetu enyi mashabab anna ala hadhihi nima al'azima tuzingatie neema hii kubwa ya ujana allati nahnu fiha ambayo na sisi tumo ndani yake wa an natadhakkara daiman na tutukumbuke daima wakati wowote tukumbuke anna Allah sayasaluna anha yaumal qiyama ya kwamba Allah atakwenda kutuuliza kuhusiana na hii neema ya ujana siku ya kiyama kaifa ablainaha vipi tuliitumia hii neema ya ujana lazima tuangalie hilo hal ablainaha fil mukhaddarat je tumemaliza ujana wetu katika mambo ya mukhaddarat mambo ya drugs mambo ya upuzi lazima ujiangalie nafsi yako na wako sahihi wautumia katika kitu gani je unautumia katika mukhaddarat au fil aghani mambo ya muziki kwa sababu ndio vitu ambavyo vimeweka vikawa katika hali ya kuwa wao bado wa mukhaddarat miziki na mambo mengine ya ajabu ajabu haya ndio wamefanya vijana leo hii wamekuwa hawataki kufata amri za Allah tabaraka wa taala utampata kijana yeye si kijana tena bali ni mzee ametumia mavitu ya kumharibu yeye ujana wake akawa yeye atembea lakini hana nguvu zile za ujana ameutumia ujana wake katika mambo ambayo hayamridhishi Allah tabaraka wa taala tampata mtu amekaa chini atokwa na maute wala haelewi lile ambalo linalomtendekea mbele yake hafahamu kwa sababu atumia vitu ambavyo vina mkoro yake vinamharibia ujana wake am istakhdamna hadhihi ni'ma fi zina au tumetumia neema hii katika kufanya zinaa vijana wangapi ambao wapotokea waharibika kwa sababu ya mambo ya uzinifu uzinifu na ulevi ni vitu ambavyo haviwezi kukufanya ukaendelea abadan abadan kwa sababu ni mambo ambayo ya kukuvuruga akili ni mambo ambayo ya kukufanya wewe usiwe ni mtu mwema au ablainaha fi ta'ati llahi azza wa jalla au tumetumia ujana wetu katika kumtii Allah tabaraka wa taala fakullun indahu jawabuhu kila mmoja ana jawabu lake la kwenda kumjibu Allah tabaraka wa taala kila mmoja anajua yeye alitumia vipi ujana wake kama sasa hivi ni mzee jikumbushe huko nyuma ulifanya nini uanze kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala faya ayuha almuslimun enyi waislam qad awsa ahlul ilmi والمعتنين بالتربيه والدعوه والتعليم بالشباب watu ambao ni maulama na wale ambao wanashughulika na mambo ya tarbia mambo ya ulezi na watu ambao wanashughulika na mambo ya da'wa na kufundisha wamehusia sana watu wawe na mashababu karibu ahlul ilmi wanahusia ya kwamba tuwashike mikono hawa mashababu tukae nao katika hali ya kuwaelekeza ikiwa wewe ni baba una vijana wangapi ikiwa wewe ni mwalimu una vijana wangapi ambao unawafundisha ikiwa wewe ni shekhe ni imamu ni nani lazima tuzingatie haya marhala ya ujana na tuweze kutafuta namna gani tutaweza kuwatengeneza vijana wetu wakae katika hali ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lianna shababa yahtaju ila inayatin wa mulatafatin wa rifqin wa tawaddudin kwa sababu ujana huu unahitajia kuwa tutakuwa nao karibu katika upole katika mapenzi ili tuweze kuangalia namna gani tutawarekebisha katika ujana wao ambao walioko ndani yake wa tahbibi lahu fil khair lazima umpendezeshe yeye katika kufanya kheri umfanye huyu kijana awe yeye ni mwenye kuipenda kheri si mwenye kuikimbia kheri sababu kuna watu wengine huwafanya vijana wakawa wao wanakataa kheri kwa sababu ya muamalati zao kwa sababu ya akhlaqi zao kwa sababu ya tabia zao na vijana hawaishi nao vizuri lazima watu ambao wanasimamia mambo ya ulezi waangalie namna gani wakati kijana chako wakati mtoto wako anapofika katika marhala ya ujana utamfanyia nini mpaka atumie haya marhala yake katika kumtii Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo yamfauhu fi dunyahu wa ukhrahu katika mambo ambayo yatamnufaisha yeye katika dunia yake na akhera yake lazima uangalie wewe kama kama ni mlezi wa, wa vijana au ni mlezi wa, wa watoto kwa nini tunafanya hivyo hatta la yatakhatafahu ahlul batil wa arbabil muharramat mpaka asije akanyakuliwa yule kijana na watu ambao ni wa maasiya watu wa mambo ya haramu watu wa batil kwa lazima tuwalee katika masala ya wao watamfata Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasije wakanyakuliwa leo hii kuna vitu vingi sana ambavyo vaweza kunyakua vijana eh vikawaingiza katika mambo ambayo hayamridhishi Allah tabaraka wa taala mambo mengi kama tulivyosema mukhaddarat kuna zina ukiangalia katika mabarabara wanawake uenda uchi nani na nani mambo chungu nzima ya kumpoteza kijana sasa lazima wazazi na walezi tuangalie ni namna gani tutaweza kumfanya huyu kijana awe mzuri mpaka asije akapotoshwa na watu wa batil ولهذا حرص الصحابة على تحقيق هذه المعاني الجلية, الجلية كما جاء عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال wale masalaf ambao ni masahaba na watu wema wengine waliopita wao walikuwa wakifanya pupa sana katika kuzingatia vijana katika kukaa na vijana kuwahusia vijana tumwangalie huyu Said al-Khudri radhiyallahu anhu annahu kana ya kwamba yeye alikuwa idha raa shababa anapoona vijana qala marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huwakaribisha akasema karibuni nyinyi wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume alihusia sana kukaa na vijana na kuelekeza vijana kwa hiyo saidi al-Khudri radhiyallahu anhu alikuwa akiona vijana usema marhaban biwasiyati rasulillah karibuni nyinyi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallama kisha asema ausana rasulullah sallallahu alayhi wasallam Said al-Khudri anasema mtume alitupatia wasia akatuambia an wasi'a lakumul majlisi tuwapetieni nyinyi nafasi tuwakaribisheni katika vikao leo hii kijana akija katika vikao vya wazee atafukuzwa ambaye una adabu wewe wazee wamekaa hapa na wewe wajileta hapa sasa wataka aende akasome wapi tabia wataka aende akajifunze wapi ikiwa wamfukuza kijana katika kutafuta hikma za wazee aweza kaa pale akapata hikma lakini pia utapata kuna wazee wengine wakikaa katika vikao vyao kuzungumza porojo za ajabu ajabu yani watu wazima hao kwa hiyo huyu saidi al-Khudhuri alikuwa akiwakaribisha wale vijana karibuni nyinyi ndio wasia wa mtume kwamba mtume alitupatia wasia ya kwamba tuwapatieni nafasi katika majlis katika vikao tukae pamoja wa an nufahimakum alhadith na tuweze kuwafahamisheni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana hakika nyinyi mtakuja baada yetu na mtakuwa ndo watu wa kuendesha gurudumu za, la kueneza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam angalia vile masahaba walivyokuwa wakiishi na nani na mashabab wakana yukbil ala shabab fayaqulu lahu ala shab alikuwa akikutana na kijana saidi al-Khudri amwambia nini huyo kijana anamwambia ya ibn akhi ewe mtoto wa ndugu yangu idha shakakta fi shay'in fasalni hatta tastayqina ikiwa unashaka na kitu basi niulize mpaka upate yakini katika hicho kitu kwa sababu gani fa innaka in tansarifa ala alyaqini ahabbu ilayya min an tansarifa ala shakk ukienda hali ya kuwa umeondokewa na ile shaki ukabakia na yaqini katika moyo wako basi hilo lanifurahisha mimi zaidi kuliko wewe kubakia katika nini katika shaka Amu, amwambia ukiwa na shaka na jambo niulize nitakusaidia kwa sababu ukibakia na yaqini ni bora na inapendeza kwangu mimi kuliko kubakia na nini na shaka هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتابه شعب الإيمان fa alaina ma'shar al-aba'i wad-du'at ni juu yetu enyi kongamano la mababa na maduati wale walinganizi walmurabbina na wale walezi annahtamma kathiran bihaula'i shabab tuwazingatie zaidi hawa mashabab kwa sababu ulimwengu umeharibika ulimwengu unanuka maasiya yamejaa kila pande kila sehemu sasa ni juu yetu sisi kushikamana na hawa vijana ili tuwaelekeze katika mambo ya kheri kama kana salafu na saleh kama kana salafu na saleh kama walivyokuwa wale masalafu walopita ambao ni watu wema falnamdhur ila hadha salaf wa huwa abu ishaq amr as-sabi'i yusi shabab fayaqul tumwangalie huyu tabi'i ambaye ni abu ishaq amr السبيعي انا اوصي يا شباب اتسمع يا معشر الشباب اغتنموا قلما تمر بي ليله الا واقرا فيها الف ايه واني لاقرا البقره في ركعه واني لاصوم اشهر الحرم وثلاثه ايام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا قوله ta'ala wa amma binicmati rabbika fahaddith asema huyu tabi'iyun ightanimu ayuha shabab enyi mashabab faidikeni na ujana wenu nyinyi mashabab nyinyi vijana faidikeni na ujana wenu asema qalla ma tamurru bi lailatin illa wa aqra'u fiha alfa ayah kwa uchache sana usiku unanipita lakini huwa ninasoma takriban aya alfu moja katika usiku mara chache ukinipita usiku itakuwa nimesoma aya elfu moja wa inni la aqra'u al fi rak'ati na mimi ninasoma suratul baqara katika rakaa moja suratul baqara katika rakaa moja Leo hii kijana umwambie asimame hata kulu Allahu yamshinda. Kwa sababu amechoka mukhadarati imemaliza vijana. Huyu mwanachuoni tabi'i asema wa inni la aqra'u al-baqarata fi rak'atin katika rakaa moja asoma suratul baqara wa inni la asumu ashhara al na mimi ninafunga ile mienzi mitukufu wa thalathata ayyam na siku tatu min kulli shahri katika kila mwezi wal khamis na siku ya jumatatu na siku ya alkhamis aina shababu hadha leo hii mashababu wako wapi vijana na mambo kama haya utabakia usiku kucha tu wewe ukichati na wasitana na fulani na fulani na fulani hal qara'ta walau ayatan wahidan fil lailati je umesoma hata kama ni aya moja katika usiku angalia haimpiti usiku uchache atasoma aya elfu moja takriban na hii ni si kwa matahadid wenda ikawa alikuwa akisoma hata zaidi je wewe unachati mara ngapi usiku unafanya mambo mangapi usiku mtu aweza kukesha kwa sababu ya kuchati kuanzia saa nne mpaka alfajiri yampata ndo usingizi wa mjia hata alfajiri ana anakosa salatu alfajiri kwa hiyo tuzingatieni maneno haya ambayo ni ya masala wanahusia mashabab ya kwamba watumie ujana wao katika kuyafanya yale mambo ya kheri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith akasoma hii aya na neema za Mola wako basi zihadithie zielezee kwa kumshukuru Allah kwa kufanya yale ya kheri huko ndiko kuitangaza neema ya ushabab neema ya ujana utumie ujana wako katika ku, kueneza mambo ya kheri katika kufanya mambo ya kheri habari hii akhrajahu al-hakim fi al-mustadraki ameipokea imam hakim katika kitabu chake al-mustadrak qala abdurrazzaq al-badri ma'nahu abdurrazzaq al-badri sheikh ambaye ametunga kitabu ambacho niliwaambia Ijumaa iliyopita risala yake wasaya as-salafi lishabab wasia wa masalafi kwa vijana asema huyu shekhe annahu yakhtimu alqur'ana fi kulli usbu'in marra katika kusherehe haya maneno asema huyu mwanachuoni alikuwa akihitimisha Qur'ani katika kila wiki mara moja katika kila wiki mara moja wa khatmul qur'ani fi kulli usbu'i na kumaliza Qur'ani katika kila wiki maratan mara moja huwa da'bu ammati salafi huo ndio mwenendo wa masalafi waliopita yani kusoma Qur'ani wiki moja tayari ameshakamilisha Qur'ani yote wiki nyingine anasoma tena Qur'ani yote wiki hivyo hivyo kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa yakifanyika na watu wema wa waliopita akasema wa fi hadha al-athari at-tarbiyatu bilqudwati na katika athari hii ilokuja tunapata faida ya kwamba malezi yanatakikana kwa kuwa wewe ndiyo uwe kiongozi na bora kwa kijana kijana akuone wewe wafanya kheri naye pia atamani kuifanya nini ile khairi lakini itakuwa ita, ita, ni ajabu wataka wewe kijana aswali na wewe usali wataka kijana awe mwema asivute sigara asile miraa na we baba wa, waagiza lile lilipakti zima la sigara sprite miraa big g unaweka mbele ya watoto watasoma nini wale watoto watasoma nini kwa kwa wakati ilikuwa wewe ndo uwe kudwa uwalee watoto wako kwa vile vitendo vyako utakavyovifanya wewe ili wao wapate kuwa na mazingatio fashabu yahtaju ila hadha almaqam kijana ahitajia makamu hii ahitajia nafasi hii ya kwamba akuone wewe kama dai wewe kama baba kama mlezi akuone vile vitendo vyako ili na yeye apate kuviiga na awe mtu mwema kama vile ulivyokuwa wewe hatta yanshuta wayashula alayhi alimtithal mpaka awe na nishati na iwe ni rahisi kwake yeye kuyafata yale ya kheri iwe ni rahisi kwake yeye kuyafata yale ya kheri lakini ikiwa wewe haumuonyeshi yale mazuri kutoka kwako vipi huyu kijana atakuwa ni mtu mwema kwa hiyo inahitajika wazazi pia wawe wao ni mfano mwema kwa vijana lakini yambaghi lilmuallimi an yantabiha Sheikh asema yatakikana kwa e, mwalimu azingatie ila husni niyati kuwa na nia nzuri katika yale ambayo anamwelekeza kijana wa qasdihi na vile vile katika lile e, kusudio lake hata la yaqa fi riya fayahbitu amaluhu mpaka asija kaingia katika riya zile amali zake zikaporomoka wakati unapofanya hivyo ili mtoto wako naye pia akufuate wewe basi fanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutamalizia na huu wasia mmoja wa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu min kibari tabi'in eh kathiran ma kana yaqul wakati mwingi alikuwa akisema Al-Hasan Al-Basri ya ma'ashara shabab enyi vijana alaikum bil akhirah jibidisheni na kutafuta akhera fatlubuha itafuteni hiyo akhera fakathiran raaina asema mara nyingi tumeona man talaba al yule ambaye hutafuta akhera fa adrakaha ma'a dunia ataipata pamoja na dunia ukitafuta akhera utaipata hiyo akhera pamoja na nini na dunia wama raaina na hatujawahi kuona ahadan yoyote talaba dunia ametafuta dunia fa adraka al-akhirata ma'a dunia akaipata akhira pamoja na dunia tumeelewana hayo maneno ya kwamba yule ambaye